vackert väder och det var fult väder. Men så räddade Peter född när han tog dem med armen. Och i natt när man låg där i sängen så mötte jag det knäppet till. Jag var till härjad i armen när bonden sa det. Ja, bonden farfar sa det. Men när vi tände på ljuset och på semester, inte han såg lite förbaskat kvar det som jag hade sett för dem. Och dag, då som alla himlen tårtade så det var öppnat och regnade så fick jag titta på perimetern och se att han stod där på ett avgift hos deras hus för att han skulle bli att beräkna. Och så fick jag sälja honom tillbaka, men bor i hans hus, han gjort på djävulshällen. Men de flydde där. Och så tog jag perimetern med mig ut i Och så högg jag stor död på honom. Och sen sa jag, jag